اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوس اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والثبات على طاعتك والثبات على طاعتك حتى نلقاك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo الله savršenom gospodaru svih svjetova, Allahu koji je najbolju vjeru i svog savršenstva objavio i ništa nije zaboravio. Allahu koji je najmilostiviji prema svim svojim robovima i najdarežljiviji. Allahu koji daje i uzima, pomaže i odnaže, uzdiže ispušta, upućuje i u zabludi ostavlja. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti. Njemu zahvalijemo na njegovom savršenom gospodarstvu, na svemu što nam od njega dolazi. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Njegovoj se milosti i nagradi nadamo od njegove strah, kazne i belaja i iskušenja i srđbe koja zaradi smo još na dunjalu ko prije ahiret da strahujemo. Koga Allah uputi na pravi put, ome nema zablude. Koga Allah pomogne, nikoga odmoći ne može. Ko se na Allaha oslani, on mu je dovoljan. Koga Allah uzdigne, ponižen, neće biti nikada. Koga Allah u zabludi pravedne ostavi, tome nema upućivača. Koga Allah ne obskrbi, neće nikad bogat biti. Koga Allah ne izliječi, doktori mu pomoći ne mogu. Koje se Allahom dobar, uspjeće. Ko, se, ko na Allaha zaboravi, propašće. Salavat i selam na Muhammeda, Allahova poslanika, miljenika, najboljeg Allahovog roba, najboljeg Allahovog poslanika, najbolju mu knjigu Allah objavio, najboljim umetom njegov umet učinio. Neki Allahu salavat i salam na njega, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji ga slijede do sudnjega dana, moleći Allah da nas učini od njih, a zatim sve dođe i prođe, pa i ovo što mi započeli smo prije 50-ak versova, kad sam govorio da će trebati godina i po ili više ili manje, djelovalo nam je puno, djelovalo nam je daleko. Međutim, Allah je dao da smo završili. A na kraju svakog ibadeta, pa i ovog čovjek onda osjeća kajanje, čovjek onda osjeća da je bilo propusta, čovjek onda strahuje da možda primljeno nije, da možda iskren bio nije. Kad vidiš da ljudi neki bari to rade, a te ispredno sam prošao, isti i takvi, i takvi u takvom stanju situaciji osjećaju kajanje i žaljenje i treba da bude tako neko je priliku iskoristio, ali ne znamo je li kvalitetno. Neko je nije iskoristio. Neko će novu imat. Neko možda i neće. Kad se kaže da životni prosjek ili prosječna na dob našeg umeta je između 60-70 godina, a u nas je ovdje prosjek 25 godina, čini mi se, u udruženju ili malo više, prosjek govorim, to što, što nas ima stariji, to ne znači onda čovjek odjeluje da ima još vremena. A znamo da nam nije garantovano da ćemo svanut. I znamo da i to što ima puno vremena će proći brže nego ovaj ciklus koji smo započeli. I znamo da ko iskoristi kako treba uspjeće, okoristit će se, koristit će mu i ko bude posmatrao i gledao dobit će ono što je zaslužio svaka stvar koja se završava zahtjeva, podrazumijeva od čovjeka dvije stvari. Prvo zahvalnost Allahu što je omogućio i potpunio, što je poživio i proživio, što je dozvolio, što nije na bilo koji od milijarde načina koji mi znamo, on zna još više spriječio i obustavio. Drugo, nadu i dobu Allahu subhanahu wa ta'ala želju oslanac srcema za tim riječima da Allahu kabuli, da Allah da koristi, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Jer pogotovo stvari koje su vezane za ibadeta, za ibadete, a učenje vjere i podučavanje vjere od najvećih i Allahu najdražih ibadeta, stvari vezane za ibadete posebno su opasne. To je bukvalno mač sa dvije oštice bukvalno možeš probo sebe prije nego drugoga ili i sebe drugoga. I na nama je da se Allahu zahvalimo što nas je uputio, što nas je do sad učvrstio, što nas je onim što znamo podučio, što nam je želju za učenjem vjere usadio, što nam je omogućio da je u svojim bližnim sredinama, u našem gradu, u našoj okolini, nedohvat ruke omogućio da je učino i da Allaha molimo da nam kabuli ono čine nas je nadahnuo i da Allaha molimo da nam poveća i sačuva naše blagodati kojima nas je počastio kako bi zaista imali koristi na onom svijetu, pored uživanja na ovom svijetu. Nama nije bilo teško dolaziti, slušati, na ders, biti na dersovima, ustrajavati. Mi ovdje uživamo, hvala Allahu, ali ovo ne smije biti korist jedina. Mi ovim tražimo Allahovo zadovoljstvo. Mi ovim tražimo ahiret. Mi ovim tražimo džennet. Mi ovim tražimo spas od vatri. Mi ovim tražimo povećanje imana i upute. Mi ovim tražimo povećanje sreće i zadovoljstva. Jer pravilom je iskušenje koje te na koljena baci, a lom svih lomova je kad u takvom belaju svojim srcem, svojim jezikom, svojim očima, svojim mislima tražiš izlaz, pomoć, spas kod nekog od Allahovih robova, a nekog gospodara svih svjetova. I ovim nas uči akida. I ovo je jedan od stubova sreći i pravog života, rahat života, sigurnog života na ovom i na onom svijetu mi završavamo i ova sedmica je sedmica u kojoj se upotpunjava tačno tri godine kada smo počeli raditi knjigu Tevhida. I kroz knjigu Tevhida i Vasitijsku akidu mi otprilike smo zaokružili nagrubo učenje islamskog i vjerovanja ispravnog. One osnovne stvari. I do sada Ukoliko se ovo iskreno, ispravno shvati, prihvati i primjeni u svom životu, mi bismo trebali da budemo koliko toliko, barem na grubo, ozidane, formirane islamske ličnosti koji znaju prioritete u svom životu i svrsto se za njih drži. I trudite se koliko mogu u onome što im koriste, koristi, izbjegavaju koliko god mogu sve stvari koje im štete. Molim Allaha da nas učini od takvih, da nas pomogne, da nam iskrenost ustrajnosti, ustrajnost i ispravnost i podari i poveća. Molim Allaha da nas počasti još više i da nas, prije, da nas sačuva od svakog zla. A zatim kaže šehe Islam rahimahullah nakon što je rekao one stvari o kojima smo govorili prošli put, o dobročinstvu prema jetimima, miskinima, putnicima, robovima, kaže wa inhauna anil فخر والخيلاء والبغي والاستدالة على الخلق بغير حق أو بحق ويأمرون بمعاني الأخلاق وينهون عن استفسافها kaže naređuju, dakle ovo je obavezno, odnosno zabranjuju, pardon. Dakle, to je haram, to je nije pohvalna stvar. oholost i hvalisanje iz oho, eh, hvalisanje, oholost, činjenje nepravde i bilo koji vid uzdizanja nad Allahovim robovima s pravom ili bez prava. Naređuju također vrhunski ahlak, o tome smo govorili prošli put, i zabranjuju sve loše, niske moralne osobine. Jer moral može biti dobar ili loš. Nije moral samo ono što je ispravno. Ima dobar moral, lijep i loš ahlak. Pa kaže, zabranjuju al-fahr. Fahr je ponos, hvalisanje. Ja ima, ja sam ja, ja o, znam. Onome ko to nema. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme najbolji. Rob najbolji čovjek najlepšeg izgleda, najjači, snagu restorice ima, najboljeg porekla najbolji vjernik, najbolji vjerovjesnik, najbolji poslanik, najvećeg ugleda na sudnjeg dana, na sudnjem danu, najlepšeg života u kaboru. Najboljeg i najvećeg položaja u džennetu. I ovo je samo dio nagrobu, ima još naj. Naj, naj. Kaže, ene se gdje dobro radi Adam. Ola fahr. Ja sam najbolji od svih Adamovih sinova, prvak Ademovih potomaka i ne hvalim se. Obavještavam samo. A dokaz da se ne hvali, nego da je bio ono što je suprotno ovim osobinama, to je poniznost. Naređuju poniznost zabranjivajući hvalisanje, oholost, nepravdu i uzdizanje bilo koje vrste, spravo ili bez prava, to ćemo pojasniti. Suprotno to, svemu tome je poniznost. Dokaz da je bio najponizniji insan je to što se znalo desiti da uđe neki stranac u poslanikovu džamiju, sallallahu aleyhi ve seneme, tražeći Allahova poslanika sallallahu aleyhi ve sallame zato što mu je neko rekao prije enoga u džami i sjedi s ljudima. Znači nije pitao gdje je Muhammed, nego pita koji je od vas Muhammed. Ničim se nije isticao. Neka su znali reći onaj bijeli tamo čovjek. Je ne vidio ničem. Kad je pitao nekog kao što je predan. Jer je bio svjetljiv, sallallahu aleyhi ve sallam svjetlije put. To je vrhunac poniznosti, da je jaho na magarcu. Nije niko imao danije vojnike, sluge, drugove, ministre, pomagače od njega. Sve sluge služe vladarima zbog interesa. Samo poslaniku sam sam iz ubjeđenja. Takničili su za njegovu pljuvačku, za njegov znoj za ostatke njegovog abdesta, jer je bereket u njima. Govorili su da imam deset života, dao bih svi deset samo da njemu dlaka z glave ne fali. Davali su živo za njeg. Branili su ga svojim tijelom, svojim rukama. Mogao je da radi s njima šta hoće. Nije radio ništa osim ono što koristi njima. I nije se isticao izdisao od njih. Mogao je da vozi šta hoće, da jaše šta hoće. Da ga nosaju. Da ne hodi zemljom. Nikako. jahao je na magarcu i za, sa djecom sa stavljao djecu je sahabe iza sebe. Nije sam jahao. Sjedio je gdje sjede ljudi. Oblačio što oblače ljudi. Spavao gdje spavaju ljudi. Jer je bio ponizan. Šta znači ponizan? Jezuški, šta svatate vi isto? Niko ne voli da bude ponižen. A slično se kaže i piše a obaveza je muslimanu da bude ponizan. Jer i ova moralna osobina koja nam je naređena i ona je izvedena iz jednog izvora, osim kojeg nema izvora istine i ispravnosti, to je objava. I ova četiri stvari koje su nam zabranjene, suprotno njima poniznost koja nam je naređena, sve je to došlo iz Kur'ana i sunneta, u ovom slučaju konkretno iz sunneta. poniženje i da te neko uzme i ispusti i gazi i ne da ti da bude što jesi. A poniznost je da se ti radi nečega ili nekoga spustiš, poniziš. Siđeš niže nego što jesi jer ne želiš da budeš više. I poniznost je čast. I sve suprotno tome je bolest. A poniženje je poniženje i ono je ne treba musliman sebi dozvoljavati da bude ponižen ukoliko može da se brani i da se održi na nivou na koji je Allah subhanahu ta'ala stavio, ali treba da bude ponizan. Zabranjuju, kaže, hvalisanje. Bilo šta da ti onome ko nema, da mu ti kažeš, ima ti tamo mjesto božda, ovaj, da mu kažeš, ja imam, ja jesam, ja sam, ja ovo, ja ono, i uglavnom te riječi počinju sa ja ili mi. U islamu ima jedna posebna stvar, a to je zabranjeno je lomiti srca potrebna. Ovi srca lomci, nek se sad ovaj, ne mislim na te stvari. Zabranjeno je lomiti srca potrebni. Jedna od stvari zbog koje čovjek može dobro da fasuje na sudnjem danu ili u kaboru ili na ovom svijetu je puko slikanje hrane i kačanje na Facebooku. Jedan među milijardu ljudi koji mogu vidjeti, jedan u potrebi, gladan, nemoćan, da vidi pa da zažali eto balaje. I tako sva druga, svaka druga stvar. Da ti nekome ko nema priđaš kako ti imaš. Mi imamo primjere. U našoj bližoj okolini stvarnosti ljudi koji su neposredno prije rata hvalili kako imaju pune frižidere mesa, ovo ili ono i to pred onima koji traže od njih samo da pozajme frižider kako bi stavio kurbanskog mesa kilogram ili dva da mu se sačuva jer čovjek frižidera u kući nema. Pa je Allah iskušao da su prosili i da su gladovali cijeli četiri godine rata skoro i druge primjere koje znamo, svako zna neki svoj oko. Te što imaju pun frižder, što kaže, nemam gdje staviti puni mi frižder mesa. I odbije potrebno da mu stavi i kesu mesa. Da ne kaže neke druge stvari. I neće niko se na drugu im uzdizat, hvali sad, a da ovaj potrebni zaželjen ga Allah neće iskušati prije ili kasnije. Iskušati ili kazniti. Bolje li ti iskušati na dunjaluku, bilo kakvim belajem, to je iskušenje čišćenje, nego da te kazni na ahiretu, da te čisti džahenevskom vatrom ili kaboru na nasudnjem danu. Zato musliman treba da pazi na svoj jezik. Treba da pazi kad šta pred kim priča. Bilo se radi o plati ili nekim drugim stvarima. Nije jednostavno da čovjek se nađe u situaciji da mu treba sve, a njegov sugovornik koji je najpotrebniji da se od njemu u ovom stanju raspita, i da ga pomogne da mu priča kako on troši svugdje gdje je bespotrebno. I nastavljaju dalje da jedan drugog bratom zovu ili braćom zovu. Jedan se puni i puše ko balon zato što je prazan dok to govori, a drugom se i onako stisnuto, iskušano srce još više stišće zato što to sluša. Allahi nije pravi vjernik, ko ne vodi računa o tuđim osjećajima. Po šarijeskim pravilima opet kažem. Jer nije nikome naređeno da bude svijeđa koja sebe topi od drugima svijetli. Nego šarijet garantije tebi tvoja, ali o tebe traži da misliš i vodiš računa o tuđim. Kaže, Wal khuyala oholost nadmenost. Al fahr, ovaj prije što je spomenuta, to je uzdizanje riječima. Ja imam, znači ti nemaš. Ja mogu, jer ti ne možeš, zato ti ja to pričam. I tako dalje. Al hujela je us u dijelima. U govoru, u hodu, u oblačenju, u drugim stvarima gdje ti ih pokazuješ. Allah voli da se tragovi njegove blagodati pokažu na njegovom robu. I ne treba onaj koji ima glumi da nema i izbjegavati da koristi ono što ima ako mu je Allah dao. Ali ne mora svakad i svugdje i svakome nabijat na nos to što on ima, a drugi nema. Ni dijelima, a kamoli riječima i ovo je gore. I zato se spominje da je čovjek, u hadisu da je čovjek išao, obukao na ih neku odjeću posebno za njega, pa je išao, izašao da pokazuje ljudima kako on ima, drugi nemaju, pa je Allah dao da se otvori zemlja i dan danas propada, zašto danas će propadati u njoj. I zato je Allah uništio i otvorio zemlju Karunu, pa je propao on i njegovo blago. Ne zato što je Karun imao, imaju Karuni današnji više možda od njega. Ili manje, ili slično, odnosno na ostali svijet nego zato što je Karun izlazio da pokaže onima što nemaju, što on ima, oni nemaju. Da se uzdiže, da se oholi, da prkosi, da uživa u tome što oni pate za, za tim što nemaju ono što on ima. Pa ga je Allah ponizio. I čovjek treba da pazi kako šta pred kim govori, kako se ponaša. Postoje oholi načini hoda oholi vidovi govora, oholi vidovi pogleda, pokazivanja, okretanja ili pokazi, e, usmjeravanja lica. Dakle, ima način kako se oholo okreće od čovjeka i kako se oholo okreće čovjeku. I to prirodno šesta nauči insana kad on hoće otvori vrata oholosti. Da pa postoje ljudi poznati po govoru, poznati po hodu, poznati po ponašanju, poznati po sjelu svom. I to oholom, zabranjeno. I zato je došlo u hadisu, nekad je vidio poslanik sallallahu aleyhi ve sallam čovjeka, da u borbi izlazi ponosno, oholo, pokazuje neke pokrete i ostalo kako treba u borbi, kako bi isprovocirao ili zastrašio nepretjera, kaže ovo Allah zabranuje svugdje osim u ovim situacijama, jer kako je već to što u hadisu. Znači samo sad je dozvan, što je rat, jer rat je varka. I treba pokazati silu. I treba obiti u pojam neprijatelja, što više. Koristi sve dozvoljene, moguće srca se, da se... Samo tad je dozvoljeno, nikad više. Čovjek može oholu da hodi, a nam je zabranjeno da hodimo zemljom nadmeno, ona temši kada arde maraha, i može da oholo govori, i može da na način drugi pokazuje bilo onim što ima kod sebe pokazujući ono što ima, direktno, i indirektno, nenamjerno, usput mu nam, pa uvijek on ispriča koliko mu je plate, koliko mu je na računu, ispadne mu nešto skupo cijena žepa i tako dalje, zato što voli da ljudi gledaju u to, sve je to haram, makar ljudi ne skontane. Zato što je osnova oholosti ovdje, u srcu, u prsima. Oholost je tu, ona se pokaže i ne može se sakriti ako ima. Ko što je poniznost tu, ona se pokaže. Bez obzira šta čovjek imao i posjedovao, ako je ponizan, to se vidi. I nije poniznost i skromnost vezana s tim koliko imaš, nego kako se odnosiš prema onome što imaš. Isto tako oholost. Jedan od ljudi koji Allah neće pogledat na sudnjem danu, neće im oprostiti, njima pripada bolna patnja, je oholi siroma. Znači, on se može oholiti. Ljudi misle, ja nemam, ne, to sačuvan sam motiv. Ne, ne, ne. Sačuvan je onaj ko svoje srce odgaja, kontroliše i pazi. Da se ne uzdiže na drugima. Da nije od onih koji odbija istinu ili smatraju sebe po njima drugih. Omalovažavaju druge ljude. Po definiciji to je oholost. I čovjek može biti oholi kad ima puno i kad nema ništa. I može biti ponizan kad ima puno i kad nema ništa. I opet ovdje napominje, mi kad govorimo o puno i malo ljudi moji, ne mislimo na onome što danas svi ljudi na planeti misle, ne mislimo samo i metku, i metak je jedan dio. Čovjek se može oholiti vjerom svojom, može se oholiti znanjem, može se ohliti baretom, može se ohliti ahlakom, može se ohliti porejeklom, a nije ga on bira. Može se ohliti mjetkom i ostalim. U svemu tome, ili hvala se prije toga, u svemu tome znači je zabranjena oholost, zabranje uzdizanje, ono što imaš Allah ti je dao, nisi ničim služio, nisi ničim zaradio, dao ti je da bi te iskušao kako ćeš tim podsupat. To ti je odgovornost. I nemoj misli da si bodi onda u momenta kad pomisliš da se boli, pokazati ti Allah da si gori. Zaradio si da ti pokaže, ne mora odmah ti pokazati, si pokazati. Na ovom i na onom svijetu. Niko se nije nad nekim uzdizao, a da ga nije jači od nek ponizio. I niko se nije Allah radi ponizio, ko što je došlo u hadijskoj bilježima, muslimi su se, ali da Allah nije ustavio, ali Allah radi ponizio, da ne ponižen biti. Su dva različita pojma. Treća stvar, kaže, ol bagi, bagi je zulum, nepravda, otimačina, zadiranje u tuđe. I to biva u vjeri, i to biva u imetku, i to biva u životu, tijelu, krvi, i to biva u časti. Dakle, čovjek može učiti nepravdu tako što može nekoga ubiti ili ga može istući. Ili može nesavjesnim operacijom ili neki drugi način htijeći da mu pomogne, ali ne vodi se računa, nešto od njegovog tijela oštetiti. Može biti vezano za život, zdravlje i tako dalje. Čovjek može nepravdu učiniti tako što će nečiji imetak uzeti ili mu pak neće dati ono što mu sleduje. Jedno i drugo je zonu. I to je najblaži vid zuluma, iako mnogi se najviše tad bude. <clears throat> Kad im se u novac ili nekretninu zakine, ne. Mnogi su spremni trpiti i da ga se tuče, ali nisu spremni trpiti da mu se s računa skine ili plate uzme. Nažalost. Sljedeća stvar je čast. Njegova njegove porodice, supruga, njegovog potomstva, njegovog porijekla. U svemu tome čovjek biva ohol. Čovjek može zulum da učini drugome. Da on mu pričaš ono što nije. Da ga ti ponižavaš. Bez da li on ponizan ili ohol. Da ga ti potvaraš. Da ga ti ogovaraš. Da ga ti ismijavaš da mu ti iza leđa ili pred njim namiguješ dok govori ozbiljne stvari. Ili da mu pričaš o porodici, ili o potomcima, ili da mu diraš u porijeklu. Na bilo koji način da udiraš na njegovu čast. Ono što je bitno i najveći vid zoloma. Jer život nije vredan toga. A kamoli i metak i čast je zulum u vjeri. Da ga ti proglasiš onakvim kakav on nije. A ne mu vjera nešto najsvetije. Da ga ti smatraš nevjernikom, a on nije. Novotarom, a on nije. Grešnikom, a on nije. I tako govoriš. To su najveći videovizualni. Sve ovo je zabranjeno strogo šarijetom. الظلم ظلمات يوم القيامة hadis bilježi ima muslim. Poslanik sallallahu sallam kaže zulum. A reč zulum je uzeta od tame i mrak, mraka, nepravda. Stavljanje stvari gdje im nije mjesto, to je nepravda po definiciji opšto. Je zulumat, zulumi ili tame na sudnjem danu. Či belaj čija se kazna u mnogo stručava ali da bi ljudi bolje zapamtili, da im bi im bolje na duše palo, koristeni isti termin, zulm zulumat. A neće Allah nikom zulum učiniti. Nek ti zaradio, je često ukazano. I zato se spominje i govori da za zulum nepo, ne, nepokornost ili loš odnos prema roditeljima još neke stvari kazna mora doći na ovom i na onom svijetu. Da nas Allah sačuva. Amen wal istitalatu ala l'halqi uzdizanje nad stvorenjima bi haqin au bi gajri haq s pravom ili bez prava. Znači tebi je Allah nešto dao što drugome nije. I ti to vidiš i on to vidi. To je s pravom. I ne smije se ti uzizat nad njim. Nisi ti zbog toga ništa bolji od njega. Zbog toga ne. I ako te Allah učinio boljim na kraju kad se to sve završi na sudnjem danu, to ti je Allah dao. On te pomogao. On tebi dao, njemu nije. A nisi ti zaradio niti na neki drugi način sebi to pribavio. Te prema tome nije dozvoljeno se s pravom dizati, uzdizati na ljudima. Ja sam boli, pa ću ja sad to, ne znam, da, da tako smatram. Prvo, nemam nikakve garancije da je sad bolji. Ima ona matematika koju ću opet večeras ponoviti. Mi o su, ljudima sudimo po vanjštini, Allah zna suštinu. A ta matematika je uvijek negativna za onoga ko sudi, ako pravo sudi. Ja znam svakog od vas koliko znam, ili većinu vas, sve što znam o vama je, samo kad vas vidim, kad znam da klanjate i ostale stvari, je plus. O nekomu znam dvije, o nekom dvacije, dvije mahane, ali to je to. A kad bih rekao da svojih 202 znam, Malo bi bilo, vjerujte. I tako je stane svakog od vas. Kad saberem, ti si za mene u plus ogromno. Znam 101 pozitivnost, 12 mahana, to je ništa. Znam svojih stotine mahana i znam da sam svaki svoj i bared i svako svoje dijelo od kako me Allah uputio do dana današnjeg spušario i da sam sebi sigurno ne bi 100% prolazno ocjenu dao, i ne znam je li mi jedno primljeno, znači sigurno je da imam stotine minusa. A ne znam imam li i jedan plus. Znači ja sam po svom sudu pao i doni sam odnosno na svakog od vas. I ko tako razmišlja, neće sebi dozvoliti da upadne u ove igre. Da, teoretski kad bih brojao svoje i vaše dobra djela, možda bih ja imao više. Možda. Jer ja ne znam šta vi kod kuće radite. O dobro. I to je možda, ne mu smijem tvrditi. Jer osnova da se ljudima lijepo misli. I možda vi imate grijeha puno kod kuće, a zato ja ne znam, pa ne smijem tvrditi, ne smijem ubaciti ovu matematiku i računicu. Ono što ja znam o vama i što znam o sebi, ja sam u totalnom minusu, a vi ste u totalnom plusu. I ovo nije hvala vam vaša, jer svako od vas treba na isti način da sudi. Tako neće sebi dozvoliti da pomisliš da si Bog. Možeš se nadati, treba da se nadaš, Allah je naredio takmičenje. I ne bi se takmičar takmičio da ne misli da će proći, pobijediti, postići. Mi moramo da se takmičimo. Ali na kraju ćemo da vidimo ko je kakav. I da je ljudski sud kako treba, ne bi postanili sam sam rekao za onoga za koju su sahabi rekli da je najbolji u odnosu na onoga za koju su sahabi rekli da je najgori, da ne citiram hadis, više puta sam ga citirao. Kaže, ovaj drugi, slabi, loši po vama, je bolji od čitave planete, pune zemlje ovakvih. Toliko mi znamo i o sebi i o drugima zato čovjek ne smije da se s pravom diže. Da, mogu reći samo imam neke stvari više, imam neki emaneta od Allaha više, odnosno ono što ja znam o vama, a možda vi imate kod sebe neki stvari dobrih za koje ja ne znam, ali eto, međutim, to ne znači da sam ja prošao, ali i kon. Nikako. I zato ima ljudi koji su totalno nepoznati, a koji kad Allahu ruke dignu, Allahu se odaziva odmah, trenutno. E ima ih, Boga mi, skroz drugačiji. Kaže, završava šeh sa ovim stvarima, naređuju naj, vrhunski moral i zabranjuju svih niskih moralnih osobina, sve ono što je Allah zabranio od ponašanja, od misli, od smatranja, koja se kasnije pokazuje na riječima i dijelima, to je loše. Ne može biti dobro. To je jedan dio lošeg morala također nisak, mor, nizak moral, ružan moral, je sve ono što se u narodu, u nekoj naciji, u nekom mjestu, u nekom običaju smatra neljudski. I čovjek i to treba da izbjegava. I da se raspita kad dođe u novu sredinu, ne mislim ovdje kod nas, otprilike jedna država, jedna nacija, slično ima, čak i niz, jedna regija nekad. Na Balkanu su slične stvari. Ali već kad odeš kod Kineza, kad odeš kod Arapa, kad odeš kod nekih drugih, razlikuju se stvari. Šorci i majica su velika sramota kod Arapa, još i dan danas su nekim. Ona je širijeski propis, što ga ljeti nosimo. I u nekim sredinama može proći, u nekim ne može. U nekim sredinama da muškarac izađe bez kape iz sramota je bruka. I ne treba reći Allah dozvolio, sad ću ja hodam bez kape. Ne, nećeš se sramotiti, jer je to loša moral puštati sebe u situaciju da neko od tebi loše misli. Nije dozvoljeno muslimanu da se dovodi u sumnjive situacije. Da te vidi negdje, na, a bez potrebe. Pa da od tebi loše sudi. A kamo li da čovjek radi stvari za koje zna da su u dozvoljene, ali da će zbog toga sigurno smatra lošim biti u nekoj sredini, jer kod njih je uobičaj to nije dozvoljeno. I ovo me je Ulema govorila nadugo i naširko. Dovoljno da uzmemo ovu poruku. Dakle, loš moral je sve ono što je zabranjeno i sve ono što nije naređeno i nije pohvalno, a u sredini se smatra lošim i sramotom. Ako se u nekoj sredini duga brada smatra lošom i sramotom, a nama je šarijatom naređena i obavezna, mi ćemo s ponosom pustiti bradu i nos i smatra da je to ukras muškarca, a ne sramota. I tako bilo koja druga stvar koja je šrijetom propisana. Ali, ako nije propisana šerijatom, nego je dozvoljena i nije zabranjena, a one koje sredini se smatra sramotom, musliman to ne bi trebao raditi. I to ne mora biti nužno grije, ali nije to onaj vrhunski obla, o, moral, ahlak, kojeg znači sunetlije forsiraju, u kojeg pozivaju, po kojim se poznaju i kojim su ukrašeni, odnosno odlikovani. Nakon toga šeh, pošto nije tema bila knjige Vasitijske akida o moralu, ali je moral dio ubjeđenja. Ako ispravno vjeruješ, mora da se ispravno ponašaš. Pa je spomenuo neke stvari koje su mu nampale šehe na jednom sjelom pisao u knjigu i poslao ko pismo. Nije on ovo sastavljao oko sedamstvi radovim mjesecima i godinama sastavljaju pa se ostavi da okisane dvije, tri godine pa se da nekoliko učenjaka na pregled pa onda se potpiše sam. ovaj, zato što nismo sigurni svoje znanje i što ne znamo u odnosu na one koji su prije znali i sa objeđenjem govorili i napiše usput nešto i Allah dao tomu reketa da se milijarde, slobodno možemo reći, ljudi stoljećima nakon njega koriste. Pa postoje još stvari koje je šejh ovdje propustio spomenuti, ali nije cilj knjiga o moralu, nego je nabrojao, ali zato se ogradio, kao što je toliko učenjacima. Pa kaže, i sve što kažu, što govori i što radi, od ovoga i drugih stvari, dakle ima još stvari, od nabrojanog i onoga što nije spomenuto. Oni, kaže, u tome slijede Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa I njihov tarikat, njihov put, njihov menheđ, njihov pravac, njihov princip je vjera Islam s kojom je Allah poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Vraćamo se na ono što sam jednom, čini mi se, prije dva versa govorio, a to je da, sad ću na jedan drugi način to ispričati, to je da nam se često prigovara prvo što se nazivamo sunetlijama ili u nekim periodima ili podnebljivima selefijama, što se izdvajamo od drugih, što smo naporni drugima, što pametujemo, što mislimo da smo bolji, iako to nije istina, upravo smo to demantovali, ali tako se stvara osjećaj. Što namećemo svoju verziju, a ne priznajemo, kako kažu drugi, ili poništavamo, ili potiremo što nije istina, samo popravljamo što je neispravno. Otkud nama pravo da pored tolikih razilaženja mi tvrdimo da smo mi ispravni, a drugi neispravni. Suština svega ovog što sam Kako odgovoriti? Imamo dva načina. Prvi, ako, ne možeš ako ih ne možeš pobijediti, družim se. I to je, nažalost, osobina nauki i neubjeđenih. Znači, jeste u pravu, se izvinite, nećemo više nikad. Svi ste u pravu, eto i onda vremenom prestane vizumeti. Drugi metod je ono zbog čega jesi to što jesi. Ja ne bi niko trebalo da navijački da pristupi ničemu. Pogotovo ne vjeri islam, nego na osnovu dokada. Mi jedini imamo garanciju da je sve ovo što pozivamo 100% posto istina. Bez obzira koliko to prepotentno zvučalo, ne znam nijak kako više. Zato što mi zabranjujemo da se u ovim i drugim vjerskim stvarima išta dodaje ili oduzima u odnosu na ono što se zove objava. Mi samo pozivamo da se primjeni Allahova objava. Ovo što kažemo da je dobro ili da je naređeno ili da je obavezno ili da je pohvalno kao i ono što kažemo da je čirki kufr ili da je novotarija ili da je veliki grijeh, ili da je zabranjeno ili da je pokuđeno i ono između toga što se zove dozvoljeno. U svemu tome samo prenosimo sa ubjeđenjem, zato što trudimo se da tako i činimo, praktikujemo. Prenosimo ono što je Allah objavio Muhammedu sallallahu aleyhi ve sallam, Allah sveznajući i nepogrešivi. Pa ko će bolje odrediti šta valja, šta ne valja od sve, svevišnjeg savršenog? I ko će bolje skontati, smisliti dodat, dopunit. Ko to može Allaha dopunit? Nije Allah ništa zaboravio. Nije Allah slab ni nekoga pa da je malo popustio. Treba malo jače, ali eto. To je stvar nama jasne. Ja to šeh kare, sve što govori i sve što rade, što primjenjuju, u tome se drže Kur'ana i sunneta. I njihova vjera je islam. Njihov menheđ je islam osnova, kad te pita ko si, šta si, ilahija, gurabija, vehabija, šta no, kako no ide, bilo je ovakvi paš rečenica. Kažeš mu ja sam musliman. I nije problem. Ali slijede rečenice kasnije koje opet sužavaju stvar. Ali to će čekati, pa i mi smo muslimani, što se razlikujemo pa i oni su tamo muslimani, pa i ovi su muslimani, pa što ovo, pa što ono, pa što se tamo nešto biju, pa ne znam nija šta, ljudi pređu, pomiješaju svašta nešto u pitanju. Kako onda objasniti? Šta onda reći? Kaže, njihov pravac je islam. Ko je islam? Redi ba'ath Allahu bihi Muhammedan sallallahu alaihi wa sallam. Ona je islam s kojim je Allah poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ona je izvorni islam, ona je čisti islam. Ona je islam kojeg su ashabi razumijeli i primijenili. Ona je islam za kojeg je Allah rekao da je zadovoljan s njim i kogod nešto doda na to, dodaje na potpuno, na savršeno, unakazio ga je. Ona je islam kojeg Allah hvali kada ashab Kur'an čita. I u kojeg Allah poziva i za kojeg naređuje više puta i poziva da se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem slijedi. Kaže, lakin lemma an-nabiy sallallahu alaihi ve sellem, enna umetahu se steftariku ala thanatin firqatan, kullaha fin nar illa wahide, wa hiya al-đama'a, ali pošto je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nego vijestio da će se ummet podijeliti na 73 skupine i da su sve uvatri osim jedne, i nazvao je zajednicom. A to smo pojašnjavali u prvih dersovima, ko je zaboravio ili nije bio, neka se vrati. Prvih četiri, pet dersova su na tom mjestu. Na spašenu skupinu, na podpomognutu skupinu, na džemat i zajednicu, šta se cilja, šta je pravi džemat. Da nije svaki džemat udruženje, klub, zajednica, džemat kojeg Allah voli. I tako dalje. A i ovdje će ih malo pojasniti opet. I kaže, pošto je došlo u hadisu od poslanika sallallahu alaihi sallam da je objasnio i opisao tu skupinu, kad je rekao, hum men kane ala mitre ma ene alaihi lijom wa ashabi, to su oni, kaže Allahu poslanik, ne znaš ko su, ako ne znaš o koje zajednice govori, poslušaj Muhammeda sallallahu alaihi koji ne govori po hiru svome, ovo je također objava koju Allah objavlji. To su oni koji budu na onome na čemu sam ja, danas i moja ashabi. čisto. Nije prepravljeno, nije promijenjeno. Izvorno sačuvano, Allah obeća da će čuvati. Kao što je u sljedećem hadisu kojeg spominje, također še ovdje. Da će biti skupina koja će to čuvati. Pa ako hoće, može se okoristiti i uključiti. Ako neće, može odbiti. Onoliko koliko odbije, toliko se i udalio. Jer Allah poslani sallallahu alaihi ve sellem u hadisku jučer imam Bukhari kaže kunna ummeti jedhulun al džennete ila men eba sva, svi članovi mog umeta će ući u džennete samo onaj ko odbije Qila men je'ba ja Rasulullah, rečeno je ko će odbiti u Allahu poslaniče, kaže men ata'ani dehala al dženne, wa men asani faqad eba, ko mi se pokori ući će u džennet, ako bude nepokoran, taj je odbija. Znači ne odbije srce, ne odbije riječina. Kaže, šešhedu ene Muhammeden Rasulullah. Muhammed je najbolji, Islam je najbolji. Nisi mu pokoran, odbio si. Ko kaže? Muhammed sallallahu sallam, Allaho poslanik. Ko mi bude nepokoran, taj je odbio. Ne kaže, ko mi ne bude vjerovao, taj je odbio. Ko me ne bude hvalio i tako dalje, ko što misle Bošnje, da je dovoljno samo se očitovati, to je to. Kaže šehn, pošto je poslanik sam obavijestio da će džemat biti u džennetu, a sve ostale idu ka vatri. Jer to smo objasnili, da ne znači da su džehennemu vječno, nego da idu kad, da im je pravac pogrešan, da svojim načinom vjerovanja i djelovanja zaslužuju Allahovu sržbu i kaznu, a ne milosti i nagradu u nekim stvarima. Kaže, sara al mutemesikuna bil islam il mahdi, al khalisi ani šaubi, hum ehlu sunnati val džama'a. Nazvani su, kaže, oni koji se drže islama čistog, izvornog, koji je čist od primjesa, sačuvanog, nepromijenjenog, sve ovo znači, može se ovako razumijeti, al maht al haris ani šaubi, čist, ispravan, sačuvan od primjesa bilo kakvih, onoga što se dodaje oduzme, onoga što se zove islamu novotarije, ono za što Allahu poslanik sa osama neki žestoki propovjednik, šeh ne znam ja šta, kaže šahrul umuri mahdetatuha, najgore stvari su mijenjanje vjere, novotar je vjere. Novine u vjeri. Kaže, nazvani su pošto, takvi ehlu sunnati val džemaat. Ehli sunnati džemaat. To je bilo u jednom periodu, braću moja. Kad je onaj koji je pozivao u islam čisti izvorni. Dovoljno bilo da kaže, ja sam ehli sunnati. Ili ja sam ehlu džemaat pa je kasnije se desilo da nisu jedni sunnet, a drugi nisu džema. Pa si trebao da bi se razlikovao od drugih reći ja sam ehli sunnet vel džema. Onda su se javile sekte koje su se ugradile u ehli sunnet vel džema samo nazivom, a ne ubjeđenjem i primjenom. Pa su počele priče kako ehli sunnet mogu biti tri, četiri, pet. Pa se počelo u umetu koristiti kako imaju šije i ehli sunnet. A u ovom sunnetu 73 frakcije. Veliki. I pod frakcija samo Allah zna koliko ima. Tad nije dozvoljno reći, dovoljno reći da bi se razlikovala ona spašena i potpomognuta od ostale skupina, da bi čovjeku rekao nemoj tako, to ide kad džehennemu, hajde ovako. Za ovo imamo od Allaha garancije kroz njegov objavu da je ovo ispravno, da ovo vodi ka džennetu. postojali su potrebe da se ljudi nazovu posebnim nazivima. I ti nazivi nisu sveta stvarno se mogu mijenjati. Iz istih razloga zbog čega su nazvani. Da bi naziv bio ispravan, mora da ukazuje na jednu stvar. Cijelokupni izvorni islam koji je bio prije. Cijelokupni islam izvorni. I zato se nekad zvali zajednice samo. A to su Haridžije bile prvi koji su izmislili svoje novotarije i zbog njih se odvojili, pa je na zemlji bilo nemuslimani sa sto jednom religijom i bili muslimani u zajednici i oni koji su odvojili u zajednici. Pa su pa hoće kur, a neće sunnet. Ili sumnjaju sunnet. I sumnjaju izvore sunneta. I tekfira one koji su nam prenijeli sunnet. I potvaraju za svašta. Pa je trebalo da se kaže sunnet smo. Nismo ono drugo. Ne samo Kur'an i sunnet, nego sunnet. Što sunnet? A pa to što je sunnet sve s čim je došao Allah poslani sam sve. Dakle, Kur'an i tumačenje Kur'ana kroz 23 godine riječima i dijelima. To je sunnet. Tako da riječ sunnet obuhvata onaj islam na kojem, je preselio Muhammed sallallahu alaihi Onda se vremenom pojavilo jedna, druga, treća, pa da ne bi sad dodavali stalno nazive, pa kad te neko pita ko si ti njemu moraš 17 riječi reći, traže se novi naziv pogodan da zadrži ono izvorno, a isključi sve ono što je dodano. Pa su govorili da su sledbenici hadisa. Pa su sledbenici selefa. Zašto selefa? I šta znači selef i selefija? Selef je prva generacija, odnosno prva tri pokolenja muslimana, one, oni za koje je poslanik sam sam rekao, najbolja je moja generacija, zatim oni nakon njih, zatim oni nakon njih. I posle toga se kaže u islamskoj terminologiji halef. Imaju tamo opis ih i razilaženje koje je tačno kako, ali pojenta da su selef bili na jednom principu, a to je da se Allah obožava srcem, riječima i dijelima, izgledom i ponašanjem, onako kako Resul pojašnjava. I to je glavni princip koji čini spašenog i uspješnog, razdvaja spašenog i uspješnog od onog drugog koji je. Znači, vjera je samo ono s čim je Allah poslao poslanika. I na tome je bila ta generacija, ta zajednica koja se zove Seref, te tri generacije, a onda su se nastale razne sekte koje su pogrešno u nečemu od ovoga. E, postupili su ili vjerovali su suprotno nečemu gdje je već Allah preko poslanika presudio. A oni imali svoje, Svoj stav. Iz bilo kojeg razloga. Pa je svaka sekta, sekta zato što ostupa od principa vjere koji se nalaze u Kur'anu ili sunnetu koji su razišli u razumijevanju ili primjeni u odnosu na one prije njih. Odstupili od izvornog, zamutili. I to se da pročiti, sve što se zamuti. Ali onda više nije mutno da je čisto, bi bila isto kao ono prije. I to je spojenje. Pa su se zvali i najširi naziv, stolećima traje, dijelu se na Selef i Halef, s jedne strane kao historijski period, prvi i potoni, a oni koji slijede prve zvali su se Selefije, oni koji slijede kasnije zvali su se Halefije ili po svojim znači Maturidije, Šarije, Džehmije, Ma'tezile i kako se kove zvao na drugi način. Dešava se da u zadnjem vremenu, ciljano, pravi se razdor, iskoristava se jedan dio Selefijskog korpusa. U zadnjem stoljeću posebno pokazano zadnjim decenijama još više. I da unutar oni koji se nazivaju selefijama imamo čiste haridže, imamo čiste murče, imamo medhali, imamo još neke druge. Imamo ljude koji su sve samo selefijama su. Po onom razumijevanju koje je spomenuto. I zato je trenutno preći i boli naziv da se kaže sunneti da se vrati na osnovu, jer taj naziv nikad zastariti ne može. Jer ovi što su ostupili u ovim stvarima i što su ukaljali ime Selefa, i što sad čovjek kad kaže da je Selefija, pita ga onaj drugi, koji je Selefija? Jedni pretjeruju, drugi popuštaju, treći su ko biva umjereni, četvrti tvrde da su umjereni, ali svašta u sebi imaju. Koji je Selefija? Niste, nije više Selefija, jedno te isto. Posunete i gotovo pa da ti opet moraš vratiti se na istoriju Selefija po sunetu, bez tih dodataka, oduzimanja i tako dalje, pa je preče i bolje, pogotovo naše našem se koristi termin sunetne. Allah najbolje zna. Jer taj termin neće nikad zastariti. Sunnet. A sunnet to se ima pravila od kojih počinje i završava. A to je vjerovanje Allahu po pitanju obavijesti, obožavanje samo Allaha po pitanju ibadeta i obožavanje Allaha onako kako je Muhammed s.a.v. poslan da nam pokaže i pokazao nam i ponašanje u sladu s onim što je poslan se radio i primjenjivao je njegov moral je bio Kur'an i ostalo što proizilazi iz toga od raznih ogranaka. Zato šeh kaže i nabraja ko sve spada u ovaj pokret. Jer neki nazivaju pokret. Kaže tu su siddikun, i šuhada, i sanihun, Kaže, tu su prije svega sidici, evlije, Ebu Bekr i ostali, koji ga slijede u dobro, u najboljem, u vrhunskom. Oni koji su drugi u dobro pretekli. Oni čije objeđenje tako jako da su to, da su to dijelima morali svojim potvrditi pokazati sebi i drugima. I šehidi, oni koji su svoj život u propisanoj šarijaskoj borbi, a ne po svom nahođenju, položili na Allahovom putu i svojim životom osvjedočili da su ubijeđeni ono što je istina. Vosani hun, dobri ljudi, svi koji rade onome što je Allah naredio, izbjegavaju ono što je Allah zabranio, trude se tu, ostane. Kaže, imamo tu, kaže, poznate, one koji su postali ovaj simboli upute. To su imami. Imami ehli sunneta, što bi rekli kod nas. Selefije, sunetlije, makar bilo krivo onima koji se na njih pozivaju daleko su od njihove prakse, su bili imami svih mezema. Svi su pozivali ovaj princip, svi su trudili se da nauče šta je to Muhammed s.a.v. zahtjevao, pa da potom me rade i širi. I u svakog od njih se, od svakog od njih se prenosi, i u svačijem mezem od njih stoji pravila koje otprilike liči na ono što je Abu Hanife rekao, ako nađete hadis, to je moje mese. Mislim, znači, ja ovo, ovo je moje, to ovdje sam ja dobacio, tražeći istinu. Kogod još nađe nešto od istine, da me dopuni, i to je ono što sam ja htio da uradim. Ili kao, kao što se prenosi od drugih, ako nađete vjerodostajni hadis koji su suprastavio onim što sam ja govorio, bacite moj govor, tresnite ga odziv, a ozmite se za hadis. Jer njima je cilj bio da postignu ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prenio od vjere, ali se znanje i vjera raširilo na sve strane, a oni nisu imali ni WhatsAppa, ni Vibera, ni Googlea da proguglaju, nego gdje su našli nekog učenjaka i muhadisa ili gdje su mogli da dobacije, tu su i dobacili. Zato Ibn Mesud radi Allahu anhu kaže, i ovo je primjer izuzetaka u odnosu na ono što smo govorili prije, da nije svako uzdizanje uvijek haram, nego se vraća na ono što je u srcu, kao što sam napomenuo, Ibn Mesud kaže, ja sam najučeniji u Allahovoj knjizi. I da znam da iko zna nešto od ajeta, od veza, propisa jedan za ajeta, od znanja što ja ne znam, odmah bi kaže osjedlo jahalicu i krenuo na da, da ga Bilo kojem dijelu svijeta. Što bi mi rekao, odmah bi upalio auto i krenuo njemu. Nebitno koliko je daleko. Pa tu govore ono što je činjenica, da je najučeniji. I tre, bio je povod toga. I povod je ispravan i nije ti ispravan. Nije da se hvali, nego da kaže ljudima ovdje je znanje, uzmi ga drugo. S druge strane, kaže, nisam ja sve pokupio, nego ne znam. I ako saznam da ima neko učeni po jednoj stvari, jednom propisu, ja idem tražim, da i to pokupio. Jer cilj je istina, ne ono što ja plasiram. I svi imamo od Ebu Hanife i prije njega, onih Malika, Šafija, Ahmeda, Evza'ija, Theurija, Abdullah ibn Mubaraka su bili upravo ovo. Znači, znakovi po kojima se prepoznaje uputa, svjetiljke koje je svjetlije u tami, ljudi koji su imali dokazane velike odlike, ljudi koji su imali također stvari i osobine po kojima se pamte i prenose bili su oni el ebdal. Ovo sve što še kasnije navodi, prije svega se odnose na one prvi, jer oni imaju sve. A onda svaki opis je manje od prethodnog. Bili su oni, kaže, el ebdal. Ebdal je jedan derni koji sufije koriste, a koristio se prije kod ovaj, oni to tumače na jedan svoj način koji nikako nije ni ispravan ni dobar. A riječ ebdal se inače kaže za osobu koja je primjer drugima u znanju i baretu, pa to širi. Kaže, u ehli sunetu imamo sidika, šehida, dobrih ljudi, imama, prvaka, onih koji drugima put pokazuju, osvjetljavaju, to jest podučavaju ih. Imamo, kaže, onih koji su primjeru i badetu i primjeru u znanju. Imamo, kaže, imame vjere, o to ono što sam malo prije spomenuo, svi imame su bili na ovome, alhamdulillah, ali su svi bili ljudi i svi su griješili i mi griješimo i tamo gdje su oni pogriješili, a do nekoga od nas ili nakon nas, bez obzira koliko zastarije i kasnije ga Allah stvorio, dođe vjerodostojan hadis, obaveza je čovjeku da slijedi poslanika, a ne bilo koga od učenjaka i to je na tome se ulema složila u doba ovih imama i naših predvodnika. Kaže, među njima su imami na kojima se muslimani složili da su bili upućeni i da su imali znanje. I oni su potpomenuta skupina. Ovdje šeh nabraja samo pozitivne stvari. Hoće reći, nije to skup istomišljenika i neke klase u narodu, nego su svi muslimani koji vjeruju da se samo Allah obožava, da je Allah Bog, da se Allahu vjeruje, da je istina ono što Allah objavljuje, da se poslanik mora slijediti, da se ne može Allah robovati i obožavati i Allah udovoliti osim onako kako nam je poslao poslanika, da se mora vjera po sunetu primjenjivati, da su svi oni ehli sunnet i da najbolji ljudi ovog umeta su bili upravo ti. I da među njima uvijek je bilo i ostaće prethodnika, prvaka u znanju, u ibadetu, u zvanju, u odlikama, u položaju i tako dalje. Isto tako, braćo moja, ahli su ne spadaju svi obični, da kažem tako, smrtnici, slabi vjernici, različiti trudbenici, mani ili veliki grešnici, svi su oni sunetlije, svi smo mi sunetlije i selefije, i ehli sunet, i džamaat, i zajednica, sve dok se držimo onog glavnog principa da se Allah obožava kako Resul pojašnjava i nikako drugačije. I da je prva generacija primjerna generacija i da se ona mora slijediti dobro. Kur'an i sunnet po razumijevanju selefa ovog umeta. Govorili smo o tome. I kogod to ima, bez obzira količinu greha, on se smatra grešnikom. Prvo sam sebe smatra, on te grehe, grehe ne pravda. Nid se hvali grese. I sve se smatra grešnikom i nastoji da se popravi. A princip u onome što radi od dobra je ovaj. On je na pravom putu. I zato kaže, svi su oni potpuno ta skupina za koju kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme la tazalu ta'ifatu min ummati ala al haqq min sura la yadurruhum min khalafihim wala min khadarihim hatta taqum as-sa'a neće prestajat postojat u mom sku, skupina po, podpomognuta na istini. Neće im navoditi onaj ko se bude protivio i kontrirao, niti onaj koji ih bude napustio i izdao, sve dok nastupi sudi dan. Allah subhanahu wa ta'ala objavio objavu. I Allah je objavio objavu da se u nju vjeruje i da se po njoj djeluje. I traži nas da budemo mu'mini, a ima neubjeđenje riječi i djela. Allah se obavezao će objavu čuvat. Objava su Kur'an i sunnet. Stav dijela islamskih učenjaka kada ne treba da i hadise spominjat ni kao postica, iako neki, mnogi smatraju dozvoljenim. Što kažu zbog principa? Kažu zato što ono što nam treba, Allah nam je sačuvao. Evo, jak dokaz. Ja I ovo je bitna stvar, znamo onako, ono što nam stvarno treba, Allah nam je sačuva, jer ono je obećao da će čuvati vjeru. Kad kaže da će čuvati vjeru, to znači da objava neće biti iskrivljena u potpunosti, da je nema na zemlji istini, kao što se zesto sa prethodnim religijama. Isto tako znači da će sačuvati pojedince da je primjenio, jer vjera je uvjer, znanje i praksa. Nije vjera samo znanje, niti vjera samo praksa. I zato je Allah odredio i svom poslaniku objavio i poslanik sa zemlom momentu prenio da će se umet podijeliti na 73 skupine, da će se svi uvatri osim jedne, znači bit će jedna na pravom putu, i svom umetu prenio da neće prestati postojati skupina u umetu jasno na istini. To je sa jasnim dokazima. Ne ima dokaz koji iskrenog vjernika ubije u pojam ako hoće nešto suprotno tome. Da ga porazi i ponizi. Ako neće, on može se vadi ako ne iskren, pošto se dešava ali dokaz iz objave. Ne rekao ja, ja mislim, nego rekao Allah uzviše, neka opustanica sam tako razumije da sahabi, Allah garantova za njih da su na pravom putu, pa što ti sad hoćeš? Dakle, bit će jasno na istini, neće im navodit ko se protiv njih bude borio. Neće ih moći odvratiti. Ako ih Allah bude uputio. I neće im navoditi onaj koji ih bude izdao, napustio. Ko ostavi pravi put, samo je sebe ponizio. On je jedini štetovao, niko više sve dok ne dođe sudnji dan, odnosno onako kako je opisano u drugom hadisu, jer mi vjerujemo sve hadise i smatramo da jedan drugog tumači, a ne negira, da će Allah pred sami sudnji dan poslati blaki vjetar, povjetarac, koji će ispod pazuha puhnuti i uzeti duše vjernika, a onda će smak svijeta nastupiti na najgorim stvorenjima, kao što je došlo vjerodostanim hadisima, dotad, dok, dok ima zadnjeg vjernika na zemlji, bit će sumetlija, manje ili više. I oni su svi, od Muhameda s.a.v. na čelu, pa do zadnjeg koga usmrti povjetarac, jedan džemat, jedna zajednica. I to je najveći džemat i to je sveta zajednica kojom se ne, ne smije kontrirati i s kojom se ne smije razilaziti. Jedina prava zajednica, ona s kojom je Allah zadovoljna. Bez obzira gdje živjeli, bez obzira koliko se njihov trud razlikovao bez obzira znali za jedni za druge ili ne, ko što inače nije uvjet u bilo kojim drugim zajednicama, onda znaju svi sve. To je. I Allah uzvišeni garantuje kroz ovaj hadis da onome ko hoće pravi put, prije svega Allah će ga uputi, zato ima, zato ima puno dokaza, a kad te Allah uputi, ne može te niko odvratiti, niti ne, može, ne možeš izgubiti. Ako te neko izdaj, promijeni ostavi i napusti, sredok si sa Allahom, niko ti ne treba. I ako nisi sa Allahom, džaba ti svi. Braćo moja, ovim je šeš završio, na kraju je spomenuo dovu i salavati selam. Salavati selam mogu se komentar sa jednom čitavom dersu, ali nećemo to raz završiti večeras ako Bog da. Malo sam odužio, ali te moram kraj, da ne bismo pravili des zbog 5 ili 10 minuta priče. Allah je cilj. Kur'an je put do tog cilja. Sunnet je način hođenja tim putem. Nećemo stići do Allahova zadovoljstva i do njegova dženeta. Osim pravim putem i pravim načinom. Čovjek može znat put, ali ne imati mogućnost da kreće njima. I može znat i moći hodit i lutat jer put ne zna. I može ići putem pravim, a ne znajući da je to pravi put, zato što ne zna cilj. Bitno je da insan zna šta mu je cilj i da tome cilju potčini sve. Bitno je da insan zna gdje je put, put je pojašnjen u Koranu, a u Koranu se kaže slijedite Allaha, pokorajte se Allaha, pokorajte se poslaniku, da biste uspjeli, da bi vas se milost ukazala, da biste bili upućeni i tako dalje i tako dalje. Nema uspjeha i sreće osim onako preko sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme do Allahova zadovoljstva. I blago onome ko ovo shati, i blago onome ko ovo prihvati, i blago onome ko se na ovom putu trudi. I zato šeheh nakon što je objasnio drugima šta je pravi put i milion nekakvih osobina, odlika, dokaza i svega drugoga, vraća se na ono što je osnova svih osnova, a to je dova Allahu da učvrsti i da ne okrene naše srca. Pa kaže, molimo Allaha da nas učini od nje. Jedan od ljudi koji je nazvan šehol islamom, što bi u prilike značilo najučeniji u islamu, ili osoba na koju se Olema vraća kad ne zna, i stotine učenjaka su ga tako nazivali, tako smatrali njegovo doba, pogotovo kasnije, kaže, molim Allah da nas učini od nje. Ne kaže, ljudi, ja sam od nje, ja sam primjer, pa ko bude koja uspješe, ko, bude, ko ne bude koja propaše. Nego dovi Allahu i to nije sad samo. Da nas učini od nje, a mi smo preći da to dobimo stalno, dok sve dok živimo. I da kaže, ne skrene naša srca nakon što ih je uputio. I da nam od sebe podale milost, kao što je došlo u Koranu, surana Imranova dova, innehu al vahab, on je onaj ko mobilno daruje, pa kaže, Allah zna. I salavati se nam na Muhammeda i njegovu porodicu i ashabe mnogo. I time završava, a mi možemo samo da se Allahu zahvalimo što nas je od svih ljudi učinio muslimanima, od svih muslimana sunetlijama, od svih sunetlija onima koji uče vjeru, od svih onih koji uče vjeru, onima koji uče akidu kao najbitniju stvar u ovom vjerovanju, što nas je počastio da i ovo dijelo završimo, molit će Allah da nas u Kabuli, molit Allah da nas uputi i povećava nam uput u onome gdje nismo u pravu, molit će Allaha i molimo Allaha da nas pomogne poduči onome što nam koristi, sačuva nam, nas od znanja koje nam neće koristiti. Moleći Allaha da nam poveća svoje blagodati. Molim Allaha da nam poveća znanje i uputu, bogobojaznost, da učvrsti našu vjeru, da popravi naš dunjalog, da uljepša naš konačni boravak, naš ahiret. Molim Allaha subhanahu ta'ala da ovo što smo čuli večeras i slušali u predljednim versovima bude dokaz za nas, a ne protiv nas. آمين والحمد لله رب العالمين اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى